Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda, mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece, y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, quien te pudiera sentir en el corazón clavada. Pousos do Lobo, Caborcos do sabaril, Eidos solos onde ninguén foi ni nadir. O lobo, os ollos o lombo do lobo, baixa o lobo polo ollo do bosco, movendo nas flairas dos teixos, rusindo na folla dos carreiros en busca de vagoada máis sola e máis medosa. Rastrexa, parase e venta. Finca pouta, erga testa e oula, canoito na boca. Courel teixos cumes que ollan de lonxe, e aquí síntese ben o pouco que é un nome. Chove para que eu soñe. chamábase Carballo. Podía ser Abedueira, Chopo, Capudre, Castiñeiro, Sobreira, Virgondoiro, Deixo Sombrío ou Freixo de tríplice raíz. Pero non. O mundo chamase Carballo, desde que o mundo é mundo. Deitouse o avó dos avós dos avós a sombra do Carballo e adormeceu. E o soño naceulle dunha alhambra como cerebro. Fixo dúas follas minúsculas e unha raíz que a chiña se dividiu buscando as ales metais, materias orgánicas, escuras. Colleu pulo, estrincouse sobre a terra, tirou da seiva cara arriba, xemou en tres, en catro, en cinco gallas. Abriuse lento como un mundo, formou roda e os paxaros aniñaron nas fronzas. Todas las aves de Chile, aves de Chile, de plumaje negro, nacidas entre la cordillera y las espumas, aves hambrientas, pájaros sombríos, cernícalos, halcones, águila de las islas, cóndores coronadas por la nieve, pomposos buitres enlutados, devoradores de carroña, dictadores del cielo, aves amargas, buscadores de sangre, nutridas con serpientes, ladronas, brujas del monte, Sangrientas majestades, admiro vuestro vuelo. Largo rato interrogo al espacio extendido buscando el movimiento de las alas. Allí estáis, naves negras de aterradora altura, silenciosas estirpes asesinas, estrellas sanguinarias. En la costa la espuma sube al ala. Ácida luz salpica el vuelo de las aves marinas. Cruzando el agua cruzan migratorias. Cierran pronto el vuelo y caen como flechas sobre el volumen verde. Oda oh, al mar. Aquí en la isla el mar y cuanto mar se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí en azul, en espuma, en galope. Dice que sí, que no. No puede estarse quieto. Me llamo mar, repite pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con siete lenguas verdes de siete perros verdes, de siete tigres verdes, de siete mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. Oh mar, así te llamas, oh camarada océano, no pierdas tiempo y agua, no te sacudas tanto. Ayúdanos, somos los pequeñitos pescadores, los hombres de la orilla. Tenemos frío y hambre. Eres nuestro enemigo. No golpees tan fuerte. No grites de ese modo. Abre tu caja verde y déjanos a todos en las manos tu regalo de plata, el pez de cada día. Anoche vino ella, rabiosa, azul color de noche, roja color de vino. La tempestad trajo su cabellera de agua, ojos de frío fuego. Anoche quiso dormir sobre la tierra. Llegó de pronto recién desenrollada desde su astro furioso, desde su cueva celeste. Quería dormir y preparó su cama. Barrió selvas, caminos, barrió montes, lavó piedras de océano, y entonces, como si fueran plumas, removió los pinares para hacerse su cama. Sacó relámpagos de su saco de fuego, dejó caer los truenos como grandes barriles. De pronto fue silencio. Una hoja iba sola en el aire, como un violín volante. Entonces, antes de que llegara al suelo, tempestad, en tus manos la tomaste. Pusiste todo el viento a soplar su bocina, la noche entera a andar con sus caballos, todo el hielo a silbar, los árboles salvajes a expresar la desdicha de los encadenados, la tierra a gemir como madre pariendo. De un solo soplo escondiste el rumor de la hierba o las estrellas. Rompiste como un lienzo el silencio inactivo, y se llenó el mundo de orquesta y furia y fuego. Y cuando los relámpagos caían como cabellos de tu frente fosfórica, caían como espadas de tu cintura guerrera. Y cuando creíamos que terminaba el mundo, entonces lluvia, lluvia, solo lluvia. mère de tout, ne s'étonnant jamais de rien. Une figure chantait, suivant la saison, suivant son chemin. Quand les seigneurs me feront rire, les carottes me feront pleurer, l'âne de l'alphabet se m'apprend à lire, à lire pour de près. Mais une manivelle a fait le printemps et des morceaux de glace lui ont sauté à la figure. J'ai trop de larmes pour pleurer, il faut à la guerre, à la nature, le soleil. diagnosi plus european faz. Thank Bailemos nós a todas tres, hai amigas, só que estas abelaneiras frolidas, e quen for velida, como nós, velidas, se amigo amar, só que estas abelaneiras frolidas verá bailar. Bailemos nós a todas tres, hai irmanas, só que este ramo destas abelanas, e quen for lousana, como nós, lousanas. Se amigo amar, só que este ramo destas abelanas verá bailar. Por Deus, hai amigas, mentral non facemos, só que este ramo florido bailemos, e quen ven parecer, como nos parecemos, se amigo amar, só que este ramo sol que nos bailemos, verrá bailar. is mighty. Nature is strong. Nature is usually always right. Nature is rarely ever wrong. Nature is beauty. Nature is moody. Nature is smart. Nature always has the greater part. Nature is blue. Nature is green. Nature is every color possibly seen. Nature is true. Nature is you. Nature is beaming. Nature is dreaming. Nature is in every place. Nature is always with grace. Nature is true. Nature is you. Nature is me. Nature will forever be free. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaba en tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán pero aquellas, cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. <laughs> qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada, con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. était en fil avec ses lignes, Ligne de vie, ligne de chance, ligne de cœur. Il était en branche au bout de la file, ligne de fourchure, signe de vie, signe de chance, signe de cœur. Il était en arbre au bout de la branche, un arbre digne de vie, ligne de chance, digne de cœur. Court gravé, percé, transpercé, un arbre que nous jamais ne vit. Il était de racine au bout de l'arbre, Racine, vient de vie, ligne de chance, vient de cœur. À vous des racines, il était la terre. La terre tout courte, la terre tout ronde, la terre tout seule à travers le ciel. La terre. Ver os corvos de xallas, que vagantes andás, en salvaxe compaña, sin hoxe nin mañán. Quen poidera ser voso compañeiro, pola gandra longal. Algo de vago e fero, do meu no profundo, eu levo breto más dos curutos escuros, e unha ruda salvaxe inclinación dos seres vagamundos. Algo do rudo vento, que azouta o cabo ugal, do salvaxe miñato que leva o vento soán, e con nobre ufanía o esquivo mato resistrando vai algo das vagas brétomas, algo das uces altas, algo dos libres corzos e das feras bandadas, dos corvos vagamundos que se espallan de xallas polas grandes. mencer de San Xoán. Era un mencer de San Xoán, bañábase tras dos pinos como unha ninfa mañá. O sol, un satiro louro, desfollou nas algueiras unha gargallada de ouro. Ela, toda ruborosa, fuxeu entre os pomares de Ural, vestida de rosa. Mollada, a súa cabeleira pasou entre os denteios, iba lixeira lixeira. Branca e rosa, linda fada, pasou polos prados verdes, estaba aí erva mollada. Nos outos de Valmiñor, deixou, coa presa inquietada, unha madeixa de sol. Pasou lixeira lixeira por un cómaro florido, a carón dunha silveira. Dixolles adeus as rosas noviñas cando pasou, e quedaron señardosas. Viran a pasar os vales, viran os sermos esquivos e os escuros piñeirales. Todos a viran pasar, iba lixeira lixeira, dis que se afogou no mar. Río Duero, río Duero, nadie a acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Indiferente o cobarde, la ciudad vuelve la espalda, no quiere ver en tu espejo su muralla desdentada. Tú, viejo Duero, sonríes entre, entre tus barbas de plata, muriendo con tus romances las cosechas mal logradas. Y entre los santos de piedra y los álamos de magia, pasas llevando en tus ondas palabras de amor, palabras. ¿Quién pudiera como tú a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso pero con distinta agua. Río Duero, río Duero, nadie estar contigo baja, ya nadie quiere atender tu eterna estrofa olvidada, sino los enamorados que preguntan por sus almas y sembran en tus espumas palabras de amor, palabras. exército do bosque. Préstame, chuvia, as túas palabras, e ti, vento, as ideas tan longas. Deixame o teu rezo breve, río, e ti, neve, a cortiza da vidueira. Acouga o norte, crepúsculo de musgo, pisadas. Quebro o mundo como asa de garza, acúdeme, lóstrego, ponte de man verde espada, cúbreme, néboa, cuidémonos, vencente. O pequeno e humilde regato do cepelo, que nace e morre na miña propia tribo. Ten a sótil fragilidade dun salouco e o delicado arpexo máxico dun chío, que pasa, como unha canción de amor, rozando e agarimando a terra lene, pura, estremecida e alertada. A increíble devedade da súa auga faise fiel espello para levar consigo a miña imaxe, única eternidade que a piedade dos deuses me concede. the world? Who made the swan and the black bear? Who made the grasshopper? This grasshopper I mean. The one who has flung herself out of the grass. The one who is eating sugar out of my hand. Who is moving her jaws back and forth instead of up and down. Who is gazing around with her enormous and complicated eyes. Now she lifts her pale forearms and thoroughly washes her face. Now she snaps her wings open and floats away. I don't, I don't know exactly what a prayer is. I don't know how to pay attention, how to fall down into the grass, how to kneel in the grass, how to be idle and blessed, how to stroll and through the files, which is what I have been doing all day. Tell me, what else should I have done? Doesn't everything die at last and too soon? Tell me, what is your plan to do? with your one wild and precious life? Estas son as frondas, bidueiras, bacelos e balados, nos que deposita ollada cando ti non estás. Esta é a lareira, fogaza familiar, grande colleita, cabazo e alacena, cos que mosequia este tempo de outono. Este é o silencio no cabito como no teixo, murche no cimbro, nun tempo que todo destruíu en Vilanova dos Infantes. Este é o cúmeno que me erixo, para decir velei por casa casal natal da Torín Faralto o do mestre don Álvaro Cunqueiro, o Cunca de Barro, morto en mil anos ou simplesmente velequí o lento paso do pai miño que non orou Heráclito. Este o día lúcido, do outono, posto nos meus ollos como nas fragas e nas oliveiras, das estradas e da terra que do fondal da ledicia convócanos ante a morte a nós que para sempre repousamos. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas sin hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hache leñador y el carpintero, te convierte en melena de campana, lanza de carro, yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana, ardas en alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, hasta que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero notar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida, mi corazón espera, también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo miré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, miña terra, terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. Moinho dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras de grisiña do lugar. Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camininhos entre o millo, adiós, para sempre adiós. Adiós, Gloria, adiós, contento. Deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo, en fin, canto ben quero, quen pudera non deixar. Xa soían lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min, ai, coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa soían lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor, voume sollo, sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre quizáis, Dígote este adiós chorando, desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridinha, si morro de soidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.